بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم بل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يستوي أصحاب النار أصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون ثم أما بعد قال الله جل شأنه نشم koji كوينا je uputio بوت pravi put. Hvala I doista čovjek se vjernik koga Allah Đelešanu uputi na istinu, nemoj se zahvaliti Allahu Đelešanu zbog vrijednosti onoga što vidi oko sebe, zbog zavode, zbog tame, zbog očaja, tuge, velaja, problema, dok vjernik, hamdulillah, on zna da je njegov gospodar Allah Đelešanu, zna da ga nikad Allah Đelešanu neće ostaviti i ljudi je gospodar sa njim. Allah Đelešanu i donosimo salavat i selam Allahu Rasula Muhammeda sallallahu alaihi sallam našeg ponosa, našeg vođa, imama, bogobojaznoga, iskrenoga. Onoga kao što je na Dunjaluku nas vodio i kao što, kao što nas vodi danas Allahu Rasula sallallahu alaihi sallam tako će vjernike i vjernice voliti na sudnje dana zadnji umet koji se pojavio, a prvi na sudnjem danu koji će ići ka demetu gospodara svih svjetova. Allahu akbar. Allahu Mu'min i mu'minka neka ne gubi nadu. Neka ne gubi nadu. Nikada vjernik i vjernica koji vjeruju Allaha, je šalio sudnji dan, kada te spopadne iskušenje, belaj, kada si malo nervozan, neko te kuša malo, jel? Kao što kaže Allah Jerešanu, وَجَعَلْنَا بَعْلِكُمْ i babi fitna, a tasbirun. Mi ćemo učiniti jedni drugima da budete iskušenje, da kušate jedne druge, a hoćete li se strapiti? Pa hoćete li posvjedočiti la ilaha illallah Muhammed Rasulullah? Zato, dragi bratice i sestro, čuvajmo džemat, čuvajmo jedinstvo i zajedništvo muslimana. Doista, poznati hadis koji bileži imam Buhari i muslim, i doista ovaj hadis, kada sam ga čitao, kada sam došao do njega, subhanallah, kao da nam danas Allaho poslanika ali se nam govori te riječi. Prenosi Sejid ibn Abi Burde, da mu se Allah smiluje, da je čuo svoga oca Burda, a? da je njegov otac premio, kada je njega Allahu poslanik ali sallam i Muaza i Džebala, kaže kada je htio poslanik ali htio u Jemen, kazao nam je poslanik ali sallam savjetujući nas. Olašajte, a nemojte težavati. Obradujte, a nemojte izazivati E, mržnju, zlo, zavist, tako dalje. I kaže, dogovarajte se, a nemojte se razilaziti. Doista danas ćemo biti, vidjeti, dragi brate, sine, sesto, toliko mržnje, toliko, a malo ljubavi. Vidjet ćemo danas da sin svoju majku ne voli, svoga babu, čerka. Ja sam nedavno, spadala imam slučaj, Sreo sam nadu, jer muslimanku koja umjesto da više provodi vjera, vremena sa svojim roditeljima, provodi sa svojim ščenetom, psom. Rekao, subhanallah, pogledajte, pogledajte, te si došla Allahu robe. Više voliš svoga psa, više ga, jeli, održavaš, više sa njim popiješ hrane, pojedeš, popiješ smala, soka, ne znam nije čega druga, nego sa svojim roditeljima. I to je danas svagdje, dragi brate i sestri. je prisut. Zato vjernik i vjernica nikada nek ne gube nadu. Kao što nam prenosi evo, vrede da mu sada smiluje, da je kazao Allah, kada se nam hadis koji bilježi na muslim, najniži stepen u dženetu će imati čovjek gdje će mu Allah niš'anu kazati o robe moj, poželi. Pa će kaže, kaže čovjek poželjeti mnogo, mnogo. Ali sam mnogo, mnogo. Pa kada bude završio svoje želje, Allah je kazati jesi završio? Kada jesam gospoda. Kaže imat ćeš sve što budeš, sve što si poželio i još toliko. Još toliko. To je Allahovo Đelešanuhu nagrada za svakog vjernika i vjernicu. Zamislite, znači oni koji su na najnižem stepenu dženeta, imat će tolike nijemete i blagodati. Zato, brate i sestre, mi koji vjerujemo u Allaha Đelešanu sudnji dan, čuvajmo ljepotu imana i stava. Allah, poslanik ga, kada bi nekog zavolio, i onaj koji primio la ilaha na Muhammedu što kaže, nemojte govoriti mi ružno o mojim ushabima. Zabranio Allah, posali ga, bilo kome, da dođe i da govori nešto drugom muslimanu. To je naš uzor Allah poslanika Vidjet ćemo danas, nažalost, rijetko je naši sjelo, rijetko je naši e, da se napojimo sa izvora Kur'ana i Sunneta, Allahog poslanika Resonama. Kada smo zadnji put prenijeli svom bratu muslimanu hadis poslanika Resonama? Kada smo zadnji put naučili kur'anski ajet iz knjige gospodara svih svjetova, kao što su, kao što su radili ashabi s nama. Pa bi došli, jeli, pa kadaju, a ima to i to. Vidjet ćemo iz predaje koju prenosi Omer, pošto je Omer ibn Hata bio daleko, jeli, od Medinske džamije, večira, u Medini, gradu poslanika Islama. Kad jedan, ga, jedan dan bi išao on, a drugi dan njegov komšija. Pa kaže, onaj dan kad bi išao Omer, kada je premio bi svome komšiji ono što je čuo od poslanika Muhammeda sallallahu I to je ljepota. Allah i to je ljepota. Kada je Ebu Dauda, da mu se Allah smiluje, poslan jeli, u Damask. I kaže, dolazim, dolazim u halifa Omer u posjetu. Bila je noć. I kaže, ulazim do njega. Kaže, spanavna, Ebu Darda. Znači, nije ni ne prepoznaje ko je to. Sada mali, ali sada sjede pored njega. Kada kada vidio halifa, je ogrtač, to jest ono s čime se pokrio, kaže, šamske noći hladne su bile puno. I taj ogrtač koji imao na sebi nije mogu ga zaštiti od noći. Mi danas vidimo spava koliko muslimani ulažu jeli, u razno razne stvari, jeli, a kada je pitanje vjera islam vrlo malo. Ili, nažalost, na kraju je, ne ovdje bila da nas ona od toga, na kraju je pomoć Allahove vjeri. Kaže, ako imam ja viška, da ću ja. Allah šalom ne, ne govori tako muslimane muslimakama, ako imamo viša. Onda nećemo dobiti, nećemo dobiti na sudnjem danu što Allah je obećaje e, vjernici sam u dženetu na vezi, jel? I ono više od toga, više od dženeta. A to je gledanje u plemenitu Allah šalom lice. I kad je spala, Ebu da kaže, zašto, zašto se pokrije ti donesi malo debio vrtač, Ebu Darda. Da ne treba meni, meni je dovoljno to. I kad je spala čitavu noć su, do sabaha sjedili i jedan drugom citirani hadisa Allahog poslanika Muhammeda s.a.v. I kada su predali, plakali su jedan drugom. Plakali. Gdje su naše noći danas? Gdje su, gdje su danas mu'minska srca? Da plaćeš. Zamislite e, imama Buhari, imama muslima, koji su znali kilometre i kilometre otići, samo da bi jedan hadis Allahu poslanika ali nama prihvatili. A mi danas uzmemo hadis, oh, hvala vam, idemo da bi. Subhanallah. Nema pouke. Ne, ne dajemo vrijednost tog hadisu Allahu poslanika Muhammeda Za razku od onih koji su bili nosioci jeli znanja ilma kod muslimana. Redno. I subhanallah, nikada Imam Buhari nije napisao hadis neki gdje je došao do njega da je vjerodostan, a da nije panio dva rekata na file. Subhanallah. Nikada. I zamislite svi ti hadisi koje imam Buhari pribiležio. Koliko bi nama trebalo vremena da uzmemo svaki hadis, li, da kvaljamo mi na file. Zato je vrijednost ove vjere, hvala Allahu i Rešanu, jeste da doista Allah Allahu na miru potpuno. Da priznatimo Allaha kao gospodara i poslanika ali nama kao uzora muslimane i muslimaka. I doista uvijek se čovjek treba sjetiti hadisa koji prenosi Sahih, da mu se Allah Đelešanu smiluje, a bilježi ima ima Muslim, ovu predaju, da je kazao Allah poslanik Ali Sram. Pošto dženetlije uđu dženet, Allah ne molim Allah da mi budemo ti. Svevišnji Allah rešavno će mi kazati, o robovi moji, želite li još nešto? Ima li još nešto što vam treba? Pa će svi u nas kazati, o gospodaru naš, osvijetio si naša lica. Uveo si nas u džennet, a spasio i zaštitio od džehennemske vatre. Nema više što da praviš. Sve što poželiš, dobio si. To je džennet. Pa će Allah Đelešanu spoliti zastav sa svoga plemenitog lica i kaže sve dalje o predaju poslanika i kaže, i ništa draže neće biti robovima u džernetu od svega što su dobili, a to je odgledanje u, u lice koje su gospodara svih svijeta. To će biti najdraže, najljepše. Zato, brate i sestro, kada te, kada te Allah puša, kada malo popustimo u i slavu, sjetimo se predaja o džennetu, sjetimo se predaja o ljepotama koji ti gospoda svi svjetova putem Kur'ana i Allaho poslanik Muhammed s.a.v. putem, putem hadisa. I doista moramo čuvati, moramo njegovati eh, istinsko bratstvo i čuvati se o razjedinjenosti umeta, zajednice i tako dalje. Mi ćemo danas vidjeti, nažalost, mnoge poroci su na ivici rastava brakova, svađe su, prepirke, gamane, Eh, iskušenja, problemi tako dalje tako dalje. Što naproti kod vjernika se ne smije to dozvoliti se biti. Može biti kušnja, može biti problem, može biti iskušenje, ali ga mora rješavati onako kako traži od, od nas Allah je rješavati njegov poslanik Muhammed Ne smijemo dozvoliti da mi budemo uzroc, uzroci da kaže komšija, a gledaj muslimana, a, kod njih tamo dolama neka ukući. Muž žena se smanjuju. Znači mi smo, mi trebamo biti danas mi trebamo biti danas vjernici koji slijedimo Allahu poslanika i i da svojim primjerima dokažemo, pokažemo da je ova islam vjera doista vjera istine. Zamislite da su mušici koji su obožavali kipove, pa neki od njih samo kada bi ušli do poslanika Muhammeda sa i vidjeli njegovo plemento lice i njegovo tijelo, njegovo stanje, njegov položaj, kada je izgovorili mi kalime šahadu primili mi Može li iko danas navesti primjer da je neko koji je nas vidio primio islam? A naš je uzor Allaho poslanik Muhammed s.a.v. Zato trebamo, trebamo izgrađivati mutmainne, trebamo izrađivati smirenost naših srca u vjerovanju i obožavanju gospodara svih svjetova da bi nam se Allah Đelešanu smilovao i da bi nas pomogao na ovome putu. I zato, brate i sestro, svako od nas ima zadaću. Allah u nijednog roba nije uputio napravi put bez razloga. Kao što kaže Allah Đelešanu u suri Duhan, e, da nebesa i zemlja, oma halak na samavatu ardu, vama bejne huma la'ini, ma te na huma ila haq. Kada Allah ja nisam stvorio nebesa i zemlju da bi se na njim igrali. Ja sam istojio sa pravom, sa obavezom, sa zadatkom, sa razlogom nekim. Tako i ljude, i Allah i šalu i džine, i ljude stojio sa razlogom. I mi imamo, brate i sestrom, zadaću. A to je zadaća la ilaha Allah, Muhammed To je zadaća da prenesemo ovu istinu drugima. Ako smo mi na istini, koliko radimo da prenesemo tu istinu drugima, ako smo mi osjetili uputu, ako smo mi na rahatluk, smiraj, ljepotu, ima, vjerovanje, ljubav, prostranstvo, širinu, zašto da ih ne ponudimo drugima? u čega se stidimo drugih ljudi? Koji možda čekaju, no, vrla je svijet, sreo sa mnogo ljudi, spada koji kažu, Allah vas nagradio dobri. Što ste došli do Čekao sam da mi neko dođe da mi pruži ruku. Čekao sam da mi neko kare selamu aleku. Neka je mir na vas. Podeli mi selam, podeli mi džennet. Podelio mi Allahu milost, oprost. Izašao sam iz grotla džehla, neznanja. Zabude, te gobe, teškoće, svi smo mi bili u tome. Oni koji nisu rođeni i ostali kao muslimani. Znači, svoji, jeli, nadalost, radovnja zalutali malo s pravoga puta. Zato vjernik i vjernica neka znaju, čuvajmo, čuvajmo, znači čuvajmo bratstvo, čuvajmo naši džemat, čuvajmo muslimane. Mi muslimani se moramo, moramo jedni druge čuvati, držati, podržavati. Mešid, Allahov poslanika ne jeste bio mešid, ne samo namaza, je bio mešid jer su rješavali probleme umeta i zajednice. Jeste bio mešid gdje je Allah poslanik nam ženio davao shabe svoje. To je bio mešid Allah poslanik nam. Mešid gdje je gladni kad bi došao, ne bi odšao, a da nije si. Nije mešid samo, brati i sestro, kao što mi mnogo puta mislimo. Obavi namaz, dođi malo predavanje i hajmo kući. Upoznajemo se malo više. Vidimo svoga brata muslimana, ima li potrebu za nečim. Toliko imamo, brate moj, i cijelam sestro, toliko ima u našim kuša, stvari, magacine smo napravili. Da nećemo našim njem danu odgovarati za, taj, za te magacine. A možda, brat, muslimani, ima imaju potrebno tim istim stvarima. Gdje smo i negdje tamo skladaštili. Kao i morat će mi trebati mom sinu koji je dvije godine tek. Halo! Ko ti je dao da će on biti, da će biti živ? do 20 poljeta. Da će se ono ženiti, da će imati porodicu. To musliman ne smije mi dozvoliti. A nažalost imamo primjera. Musliman uzima samo ono što mu je potrebno i što treba na ovom svijetu da olakšano obožava gospodarski svijetom. A onaj ostatak ide dalje. Ide dalje, ide ka džennetu. Ide u riznicu gospodara svih svijetu. Ja se bojim, bojim se pomisliti da dođe ja, ti ili neko od muslimana na sunnjem danu, a dolazit će pojedini ljudi. Misliš da je riznica, njegova riznica, puna dobrih dijela. Puna blagodati na sunnjem danu. I kada dođe, ona prazna. A dokaz tome jeste poznati hadis svima nama, Jeste da će Allah Jerešanu popaliti džehennemsku vatru sa trojicom ljudi. Sa čovjekom, jeli, šehidom. Onaj koji je dijelio dan i noć i onaj koji je bio učenja. Hafiz i tako da. Učio dan i noć Kur'an. Govor Allah Jerešanu. Zato molim Allah će onda nam podari istren odnos, istren nije, iskrenu namjeru da nam očisti naša srca, naša tijela i da nas uputi na pravi put. Prva stvar, brate i sestro, koja dovodi vjernika i vjernicu do istinskog pravog puta, do čustine džemata, čustine muslimana, vjernika i vjernice, jeste društvo, jeste druženje. Ne smije vjernik i vjernica da dozvoli sebi da sjedi na sjenima gdje se ogovaraju, gdje se potvaraju, gdje se omalužavaju drugim muslimani. To ne smije sebi dozvoliti vjernik. Zato imam Buhari, muslim, bilježe prelijep hadis. je prelijep hadis. Od Ebu Musa Šarije, tam sam nas miluje. Da je čuo poslanika Islama da je rekao, primjer dobrog i lošeg prijatelja jeste primjer čovjeka koji prodaje misk i onaj koji puše u mire, to onaj koji radi u kolačnici. Kad je naime prodavač miska, ili ćete namirisati ili ćeš od njega kupiti miris, ili ćeš, ili kad uđeš u pronaći njega, zapahnut će te miris, jel? Osjetit ćeš od njega miris. To kaže onaj koji puši u mjeru, koji radi u kolačici, kada ili e, će ti kada progoriti odjeću, ili e, ćeš osjetiti ružan miris. Allahu akbar. Allahu akbar. Istinsko srce koje je reklo la ilaha illa Allah, Muhammedu Rasulullah, ne može dozvoliti da sjedi u svijetu gdje je pokvareno i gdje je loše. Ne može. Njegovo srce osjeti te globu. Jer to društvo, to sjelo, Allah je rješanu ne voli naprotiv mrzija. Mrzija. Naprotiv, možemo biti samo da kaže Allah Bogu stani. Ne priče to. Ne priče to. Ne priče to. Ništa više. Ako cijeniš i uvažavaš kao čovjeka, kao Allahovo doba, nemoj o tom napišati. Nemoj Allah ti dao svako dobro. Također, je li poznati, poznata predanja koju prenose Buhurene da mu sada smili. Je li, ashab Allahov poslanika ali nama koji prenio, prenio najviše hadisa od Allahog poslanika s.a.v. kaže da čuo poslanika ali nama čovjeka ne vjeri svoga prijatelja. Zamislite, kolika je prijetnja s jedne strane za oni koji se druže u lošem društvu. Ali čovjek je na vjeri svoga prijatelja. Pa neka dobro čovjek vidi s kime se druži. Allah. Allah. Hadisi Allah, poslanika ali s nama do sudnjeg dana su stalo živi. Njegov govor stalo živi, stalo, stalo življava, stalo daje li, Neka dobro čovjek vidi s kime se druži. Ili je čovjek na vjeri, ne samo onako obično je malo će biti, ono, ne, na vjeri svoga prijatelja. Koliko ima danas, mi vidimo, jeli, kaj čovjek, pa eto ja sjedim, radni kolege, oni piju pivo, tamo, nam, neću ja, a nećeš godinu dana. A poslije godinu dana i se propio. Koliko ima danas džaka, i učenika koji imaju prijatelj, koji puše cigarete. Pa kada ja malo sa njima hodam, nije to problem, ja neću, ja puštam. Kada meni bavu, kada oma osjeti, kada je na odnosi. Ali poslije jednog vremena se propuši. Pa ona ima je tamo manje, cigare, ono, da, neće kiša doći, vlaga i tako dalje. Zato trebamo mi prvo o sebe krenuti. Da tražimo, ne samo da čekamo, već da tražimo istinskog prijatelja na ovom svijetu. Allah poslani kada se nam mogao je činiti ići u sam iz nekim kamenjima. Ali sam je bio da Esedih tamo sa nas. Spada. Njegov saputnik. Koga? Ili da li mi možemo danas i koliko nas ima koji možemo kazati, e ovo je moj brat svima gdje uopšte nemam u njega sumnje. Pomoće me kad mi treba kad mi treba posavjetovati istoće me. Kada osjeti da sam ostavio vjeru, izvuće me sa krivog puta na pravi put. Kad mi treba bilo šta a kad njemu treba bilo šta, ja ću mu dati. Koliko nas ima danas ovdje večeras? Sa takvom namjerom i takvim razmišljanjem. Otvoreno. Imanski, islamski. To je metod, to je sunnet, to je praksa Allahog poslanika Muhammeda sa To je, to je istinska medinsko, medijsko druženje. Istinska, istinska medina, grad poslanika Muhammeda sallallahu Ne moramo mi to živjeti danas. Ako želimo umet, umet ovo poslanika Islama uspjeh. Ako želimo povećati svoju handelna brojnost, brojnost na istini, na respektu, na progresu i tako dalje i tako dalje. I čuvajmo se, dragi, dragi, dragi brate i sestre, čuvajmo se loše prijatelje. Čuvajmo se loše prijatelje. Koliko je braće muslimana koji su ženili, oženili se. Zato što nije pazio gdje žena ide, brak im je pukao. I također koliko je jeli brakova kod muslimana, zato što nije brat musliman pazio s kime se druži, na koji su pukli. Allah je najveći jedan primjer. Subhanallah, primjer koji pogodi svakog vjernika i Primjer neznalica, neznanja. Primjer, subhanallah, primjer kada čovjek ne čuva svoj pogled od onoga što mu Allah će zabrani. Allah je dao da sestra muslimanka izrodila u porod. Četvero djeci njene ravno sa skele i negdje tamo ugledao neku ljepoticu i kao zaljubio se u nju. Nema ni hijjana, nije ni pokrivena. Može kad je promjen. Hvala Allah. Hvala Allah brobe, dođi da pomozi nam in Allah. Kaže moj muž, hoće da me otjera bez ikakvih prava. Hoće da se drugom ženi. Allah i morao sam i vidio sam doista kakvi ljudi mogu da budu loši. Muslimaka plaćim. je plaćim. Kaže, je kaže, rekla sam mu, nemoj nikada sa mnom zanočiti. Oca. Nikad ništa mi ne trebaš. Samo daj da ostanemo skupa. Ženi se po četiri puta, nije problem. Koliko ti Allah dozvolio a nemoj da nas nastavljaš našu djecu. On kaže, ništa od toga, ja, na to ne pristajem. Hvala. Kad šetan uđe u srce, kada obuhati, e, ščepa srce, da nas onda sačuva. I nakon par sati savjetovanja, Allah je rešao, alhamdulillah, opet dao da je da pa je taj brak ostao, hvala Allahu i da je se našao pravi put. Zato ima muslim, bilježi predaju. Šta je to zajednica muslimana? Šta je to društvo? Šta je ko su to prijatelji? Prenosi, jeli, ima muslim bilježi svoj bit hadisa, da je kazao Allah u da se Primjer vjernika u međusobnoj ljubavi i međusobnoj slozi jeste kao primjer jedinstvenog tijela. Ha? Kada samo jedan dio oboli tijela, ostalo čitavo tijelo se trese u groznici i nesamici i trpi, trpi bol na tom dijelu tijela. Takav je umet i zajednica opisana malo poslanika Muhammeda sa Da li ja i ti imamo tu osobinu, to svojstvo Koji je opisao malo poslanika sa a on ne govori po svom hiru, on govori istinu kojemu se odavljaju gospodara svi svijeta. Zato mudri Lukman je ušio sljedeću domu gospodaru Allahu Jelešanu. Allah moj, nemoj da moje društvo budu gafili, nemarni. kada, kada te ja spomenem, kada oni me neće pomoći. A kada te ja zaboravim, oni me neće posjetiti na tebe. Kada im naredim, neće me poslušati i kada postim, neće me ostaviti na miru. Subhanallah. Tako je, jeli, Lukman, mudri Lukman molio Allaha Jerešanuhu da mu podari gospodar svi svetoma dobro društvo, dobro prijatelja. Kada smo mi, koliko ima mjeseci i godina, da smo Allahu digli Đelešanu ruke i kada Allah moj, daj mi dobro društvo. Da li smo ikada dobili Allahu za to? A mnogo hadijski, jeli, kuransko-hadijski dokaza ima na tu temu što je dobro, a što je loše društvo. Allah moj, daj mi, ama neka je jedan, ali daj mi dobro društvo. A sad sačuvaj lošega. Sačuvaj lošega. I metka, i bilo čega drugoga. Samo mi daj halal, daj mi dobro i ono što je od tebe. moj. Nakon što čovjek uslima sebi izabere dobro društvo. Vjernik, musliman i osobina vjernika među vjernicima i vjernicama jeste da se oni boli. U vjerničkom srcu ne smije se dozvoliti da imamo mržnju jedan prema drugima. Nažalost, danas ćemo vidjeti, danas ćemo vidjeti da ima mržnju. I to ne može niko sporiti. I to je suprotno kuranskom hadijskim dokazima. Zato Imam pari bilježi hadis da je kazao Allah poslanik Musliman je onaj od čijeg jezika i ruku su svi ostali muslimani mirni. Subhanallah. Musliman je onaj od čijeg su jezika i ruku svi ostali muslimani mirni. Allah. To je istinski vjernik. A muđahid, muđahid, znači muhađir je onaj koji ostavi ono što je Allah Jelšanu zabranio. Tako ima Buhari, bilježi nam spala hadis ili govor Allahu poslanika Muhammeda Jeste da je vjernik onaj o ruku i jezika su ostali muslimani sigurni. Musliman prema muslimanu, njegova imetak, njegov čast i njegov život su zaštićeni i on ne smije niko dozvoliti da uzima to troje. Osim sa pravom islamom. Osim ono što Allah u definiše. Kroz same odnose među muslimanima. I u hadis koji bilježi imam termini, kaže Allah u vjernik je onaj od čijeg jezika i ruku su mirni ostali muslimani. Sljedeća stavka ili stvar koja je se toliko proširila da nas Allah sačuva te bolesti i koja doista razjedinjuje muslimane a to je, brate i sestro, zavist. Toliko je zavisti danas, da nas Allah sačuva. Toliko je uroka očiju. Zbog toga što on vidi nešto kod drugom i želi to sebi, a da njemu propadne sve to. I mnogo je primjera. Vrlo je mnogo primjera. Dva muslimana su otišli na zapad zbog rata. Zaradili su, jeli, novca. Došli su u Bosnu i našli jednog brata muslimana da im bude majstor, da im napravi kuću. Kada je jednom napravio kuću i sad ovom počelo istu, kada počemo istu kuću. A kada kada sam došao gore da još malo krov da još zizidam, kada je deti još jedna kada je red malo više od Samo jedan kada je red i stave cigle, kaže, neka bolje je jedan red. A godinama tam su skupa, druže se, idu jedni drugima i tako dalje dalje. Gdje je ta istinska ljubav, smahanova? I mnogo primjera uroka imamo. Urok, novo auto, čovjek novo auto, došao u auto, pali, ne može upaliti auto. Sve u redu. I kada je svjetica se i odmah upali. Smahanova. Mnogo, mnogo primjera spadalo. Ne moraš uključati bravo, ne moraš spadala. Urekao neko. Urekao. Ostaš, osjećaš nekada slabost u svome tijelu. Zavidni ljudi. Zavidni ljudi na tvojom smiraju. Na tvojoj ljepoti. Na tvojoj vjeri. Na tvojoj porodici. Na tvojoj djeci. Zato što njegovo dijete ne odbila čim progovori obsmije. Prva riječ u cuk. Dakle, onda alhamdulillah, bismillah, Allah, akbar, la ilaha Nazva Allaha odmah. I to, je, to su naše nagodati. Ko trebamo ponuditi drugim, drugim, drugim ljudima koji žive sa nama. Iz je doista, kao što bilježe ima muslim, jeli, hadijski vrlost, jeli, da je Allah poslanik kada sam nam kazao nemojte jedni drugima zavidjeti. Subhanallah. Allah, Allah poslanik sam zabranjuje. Nemojte jedni drugima zavidjeti, nemojte biti takvi. Nije to osobina vjernika i vjernice. Nemojte kad uđete u kuću, prvo a, razvijate šta ima. Jer vjernik kad uđe u kuću, spusti svoj pogled. I čeka gdje će da sjedne. Traži gdje će da sjedne. A ne, a, joj kaže, joj, mogu, mogu ti još malo ovdje ono popraviti, kaže, nije ti dobro. Šta ti je digao? Što bi ti ne popravio? Ako, ako si neki majstor. Umjesto da, umjesto da govorimo hadisima, kuranskim na Kur'anu, govor Allah, poslanika ali se namu, od naše ulemi učenjacima. Naša sina prolazi u razgovoru u dunjavku. Onaj kompij koji si poslije, on će niknuti. Ne brini se. Allah inša Allah o njemu Treba ovo, treba ono. Jeste, treba, to je dunjalog. Jeste, ali razgovaramo malo, malo više. Potrudio se malo više da govorimo Allah pakala vjeri islamu. I kada je Allah, Allah vam dalje, i nemojte se mrziti. I nemojte jednim drugima leđa okretati. Danas, nažalost, ima muslimana koji okreću jednim drugima leđa. Neće da se sve nami. A svi nosi la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Svi kažu ja verim Allaha, ja verim u tebe Allah. Moje uzor je Allah, poslanik Muhammed Rasulullah. A u robe, ko ti je dozvolio da otriješ na tu muslimanu leđu? Ko ti je dozvolio da ne kariš selam? A imamo na danas primjera. Ako ne ovdje, imamo dalje. Jer ne trpi. Nemoj misliti. Ono što se dešava negdje na drugom mjestu, trpi i ovaj džemat. Jer će vremeno doći, ako ne bude zaštićen i ako ne bude doista potpun, koji čuva, koji ne dozvoljava da bilo koja fitna iskušenja uđe među njima. I to je istinski džema istinski muslimani koji znaju, jeli, koji su prihvatili za uzora Allaho poslanika Muhammeda. On je nikada dozvolio, nikada nije dozvolio da šumha sumlja uđe među njega, od njega. Ni blizu. U drugoj predaji, je, koji bilježi imam Tirmidhi, kazao Allah, i Ahmed, tako Ahmed, ima Ahmed, kazao Allah poslani ga moj umet će povoditi povijest prijašnjih naroda. Pa su pitali ashabi, ja Rasulullah, šta je to bolest prijašnjih naroda? Pa kazao Allah poslani ga obijest, izasutost, nametanje u dunjaluku, udaljenost jednije od drugih i međusobna zavist meni su ga znali sve dotle dok ne, ne, ne kulmunira kada dođe do nasilja i samih ubistava. Toliko će zavist, znači desi se i ona se dešava i ona je nažalost uzrok prijašnjih naroda i mi vidimo iz Pala čim je Allah spustio Adama i Salama njegovu želio tako na ovaj svijet. Njegova dva sina, ovaj ubija s drugoga, zbog čega? Zbog zavisti. I od tada nastaje zavist. Zato se čuvamo, čuvamo se zavisti i doista zavist, kao što kažu islamski učenjaci, imamo četiri vrste zavisti. Prva zavist koja je najgora zavist, to je da čovjek želi nestanak blagodati kod nekog drugog čovjeka, pa makar se i ne na njemu. Znači, želi nestanak neke blagodati kod nekog drugog čovjeka, pa makar i on je dobio tu stvar. To je najgora znanost. I danas imamo toga. Danas imamo toga mnogo rasprostranjeno. Druga vrsta zavisti je da čovjek želi nestanak blagodati koji uživa drugi čovjek kao što on želi da tu istu blagodat želi za sebe. S time kao što je auto, kuća i bilo šta drugo blagodat. Jer koja je ono dalo svome robu. Znači želi to da, ali ne želi da nestane. Treća vrsta zavisti je da čovjek ne želi dotičnog nagovora. Ne želi takvu istu, ali želi sličnu. Pa kada ima auto, dobro, ne bi auto, <laughs> znaš, ono, ne bi auto 50.000, ali bi 10.000. E, I to je isto zavist, I kao islamski učenje dalje, a ako ne dobije tu pa, blagodat koju želi, želi za sebe, onda on ne želi da ta blagodat nestane kod onoga kom, kom je zavedi. Znači, ne samo da ne, znači, kada želi da nestane zbog čega, kada da bi imali, kada da bi živjeli u istoj ravi, to je obrazstvo ono jedinstvo prije rata, jel? Kada svi ćemo biti jedinstveni, svi jednaci, ali bit će kada sve ono što imamo bogatstvo, bit će društveno. Znači, imaš isto kuću bi koji Bio predsjednik države, bio ovaj i ona. Znači, to je isto zavist koja, nažalost, evo, vidimo danas, jeli, kao što islamski učenje definišu, nažalost, bila je, jeli, noćna zavist. I četvrta vrsta zavisti jeste da čovjek želi za sebe blagodat, poput one koji vidi kod čovjeka drugog, jel? S time, ako ne uspije je dobiti, kao on ne želi da ta blagodat nestane kod čovjeka. I to je nešto što je pohvalno. I što je, kada je, je dozvoljeno štiče, zapravo dozvoljeno Znači, želi da se truliš, vidi da su čovjeka, jel, ima za svoju djecu pomagala, jel, ima sveške, ima auto, ima ovo, znači vozi, prevozi djecu, tako dalje. Znači ti želiš da tu, da imaš ti, S time da mu ne zavriš da ne, kod njega nestane tvoja tabla gore. I to je nešto što je dozvoljeno. A što tiče znanja, ili kada je ta zavisti pohvalna u tom slučaju. Znači vidiš čovjeka koji ima više znanja od tebe i ti zavriš mu samo iz ne da bi nestala ta gore. Ne, znači zna da i ti budeš takav i još bolji od njega. I mi ovo, oh, nažalost, sve ove većine, ove zavisne imamo, ali malo imamo i četvrte. Jel? Čeka, deset godina čovjek u vjeri islamu nije još džuz ame naučio na pamet. Halo? Gdje je ikra? Gdje su prvi ajeti objavljeni, spušteni Allahu poslaniku Muhammedu odnosom. Kako ćeš ti Allahu robe biti daja? Kako ćeš podati svoju košiju, svoju majku, svoga oca? Kada je ilaha Muhammed Rasulullah? Kad će oni pasti Allahu na sežnu? Šta misliš? Pa, vrati sve, pa zar neće na sudnjem danu biti teško? Puno bolji od nas ljudima, filovjesnicima, se kada je vidio svoga babu, ili koji nije htio prihvatiti islam, nije htio prihvatiti ispano ispravno vjerovanje Allaha Đeršanu. Biće mu teško na sudnjem danu. A šta ima na sa nama? Šta je sa nama? Koliko mi radimo, brate i sestre, koliko mi radimo na svoje bližnje, budimo sebi uzor njihove upute. Koliko, kada smo zadnji put nekome svojoj rodbini, svojoj kući, koji neka je Allahu, ne na kada smo kupili poklon? Da mu im Allahu kupimo poklon. S to. Samo kažem, smila, evo, ništa ništa. To je početak. Kada je poslanik dijelite, vođite se. Znači udjeljujte, između će Allah će vam dati ljubav, da se volite. Znači, pokušaj, brate i sestro, da otvorimo jedni na srca. Kada je ilaha in Allah, Pokušajmo. Pokušajmo da zagrlimo čovjeka. Pokušajmo, pokušajmo da taj zagrljaj, kada, kada, smila, kada ga zagrliš, da svi njegovi šetani pobjegnu u tom trenutku. Alhamdulillah. I da se ono izgledali Čekaj, šta je ovo, gdje sam je ovo? Hvala Nije vidio, Allah dao vama u trenutku, a vidim ja gledam. Gledam, pa vidim oni džamije, čuji ezan. Hajde da radimo im Allah je I Allah će ono što tada pomoći, Sljedeća stavka, koja može dovesti do razjedinjenosti i naših porodica i naših društva, zajednice i nas sami, jeli muslimana, jeste loš moral. To jest nemoral. Jedan od učenjaka Salafusali je kazao sljedeće. Znaje da je bliskost plod lijepog morala. Znači, znaje da je bliskost znači između muslimana, jel, plod lijepog morala dok je razjedinjenost plod lošeg morala. Čovjek koji vjeruje Allaha i sudnji dan, kad vidi nekoga, jeli, da loše čini, nalaziš ti njega izbjegavati. Jel, pusti kraju, jel, onda ja dalje. I dalje kali ovaj učenjak. Jer moral obavezuje, obavezno prouzrokuje ljubav i slobu. Dok loš moral obavezno prouzrokuje razjedinjenost, međusobno razjedinu mržnju i okretanje leđa jednih po drugih. I to je se, nažalost, sada sačuva oni koji su izgubili moral, jeli, nažalost, imaju kod sebe takve osobine. Allah šanu u suri Palem kaže le ala A ti si, o Muhammede, najbolje čudi. Znači, ti si, jeli, doista najljepše čudi. I Allah poslani ga je sana, je doista, njega je krasno sa svih strana mora, lijepa osobina, lijepo svojstvo. I doista ko prihvati za uzora Allahov poslanika ali sa nama, Allahu Hoćeš Allahu robe da iziš iz kuće. Prije toga ima dova izlaska iz kuće. I odmah sjetiš Allah i njegov poslanika ali sa nama. Hoćeš, ha, hoćeš auto, hoćeš kuću otpičat, pravi bismillah, Sjetiš se odmah Allah i njegov poslanika ali sa nama. Sjetiš se uzora. To je islam, to su muslimani. I također, kada musliman vjernik i vjernica popuste u vjeri, kada kreneš učiniti nešto loše, pokušaj kajati bismillah, ime Allah. Počekaj Ako imalo ima stida u srcu čovjeka, neće da kada bismillah. I to će mu da lavo pomoći vratiti, vratiti sa krivom na pravi put. Imam sujuti, kao sallah spiluje, jeli sujuti bilježi hadis koji šeha Bani kada je raz nosa sve robosne, kada Allah poslani ga sama. Vjernik nije klevetnik, niti onaj koji mnogo kune, niti raskalašen, niti bezobrazan. Tako je opisan Allah, a opisan vjernik od Allah poslani ga sama. Znači nije klevetnik, nije onaj koji mnogo kune, niti raskalašen, jeli, i onaj koji je, jeli, niti je bezobrazan. Znači on lijepo govori. I također, u, e, kod imama su, znači, jutija, također što je Habari kada je Hanan Lans na osam vjerodostan, kada Allah poslanik i Allah Jerešanu u istinu ne voli onoga koji raskalaše i koji je bestidan. Znači ne voli onaj koji raskalaše i koji je bestidan. Zato onaj koji izgubi sti, po hadisu poslanika Jerusalama, neka radi šta hoće. Ne, koji izgubi stid, ne kradeš su Božu. Znači, doista, on nema više osnove, nema više granice između halala i harama. I on radi šta hoće. Zato Allaho robe. Da li bio mlad, da li bio star, da li bio u srednjim godinama. Znajmo dobro gdje god se nalazimo. Da li to sami, da li to u društvu, da li to u svojoj kući, u autu, bilo gdje. Znajmo dobro i to je dio vjere, vjere imana, da nas Allah rešano non stop vidi. To kad ugrani vjernik kod sebe vjernica, Allah akbar, Allahu akbar. Nema grija. Kad ugraniš u svome srcu, u svome tijelu, da te Allah vidi, da te Allah čuje, da te Allah nazi, nema toga roba, talo, nema toga šeitana, koji može da priđe u tom momentu. Vjerovanje, znači da usanimo onako kako traži od nas Allah Jelšanu i njegov poslanik Muhammed sallam. Došao je jedan čovjek Muhammed ibn Rasi, da mu sallam smili, jeli, i vređajući čast njegovog brata muslimana. Znači, taj čovjek je došao i Muhammedu počnu govoriti ružno o bratu muslimana. Pa mu ovaj kaže šuti ne da mi to pričaš. Pa kada je ovaj njemu, pa kada je, pa on je to uradio što ti priča. Kao što ne znaš, to često se dešava, Pa on, ja ti pričam ono što je uradio go. ti hoćeš? Pa da pričam. A on kaže, s vama, ja ne kažem da jeste, i ti ne kažem da nije uradio, ali znam. da se ne sjetiš da ti ne dođe naopadnije ti, da ćeš sutra biti od onih gdje će ti staviti pamuk na tvoje oči kada te budu nosili kakavom. Kad je ovaj čovjek čuo te riječi, kada je šutio i od njega. Hanam. Stanimo, da šutimo. Na kraju krajeva, u ima Allaha Jelešanu lijep, da lijep nađe kaznu, da kaznu bratu muslimanu. Nemoj Allah ovdje pričati to. To nije dobro. To nije osobina vjernika. Hajmo do tog brata. Ko je od nas rekao, kad neko dođe, a, pa priča o našem bratu, rekao, od dva, hajmo, hajmo sad kod tog brata. Hajmo da vidimo ako istinu. Ako istina, hajmo da onda Laha pomoć. Hajmo da ga izvučemo iz, iz grijeha. Možda ima neku potrebu za, za Možda je ostavio u vjeri. Možda mu treba istinski savjetnik, savjet, nasihat. A nema toga kod nas ili vrlo malo. Da uzmemo brata muslimana koji priča o nekome i da odemo tom bratu muslimana koji se odgovara i kojim se kome se priča da naglim Allah odimo nakuća vrata i da pokucamo. To je osobina jeli, isto, istinskih istinski vjernika. I, I doista Allah ne rešava u suri Fetr, u zadnjem najedu jasno nam definiše šta su isti, koji su istinski vjernici. Muhammed Rasulullah. Muhammed je Allah poslanik. Voladina nahu šidana ala kufar ruhama u bejnahu. Oni su žestoki prema nevinicima, prema onima koji se bore protiv najmanja Muhammed Rasulullah. A samilosti su među sobom. Allah. Ruhama u bejnahu. Istinska samilost. Kad čovjek ima samilost prema svome bratu muslimanu, to su imali ashabi, udali su. Kad onaj ashab, kad je Allah šalud dao da se popratili mi, jel, u Medini, Ensari i Muhađiri, pa ovaj, subhanala, Ensarije, dio sirota, sirota kad Kada je jedino što je imao na grtaš jedan kada je u drugom ashabu, ajde, kada je, kada je popolovit ćemo. Popolovit ćemo popola, tebi pola, meni pola. To je rohana, to je savjetnost, vratim se. To je savjetnost. To hajmo izraživati pređu sobom. Hajmo, ako brat muslima ima momka, mladića, koji treba da se ženi, hajmo ga pomoći da se oženi, Sačuvali smo jednog čovjeka od bluda, od zinaloka, a na sam glas pričamo, ima bluda, vidi bluda, hajmo se pomoći. Hajmo pronaći rješenja. A ne pričati, pričati, pričati. Hajmo tražiti rješenja i to je pravi put. Put Allahov poslanika Muhammeda Sosa. Poznata slučaj je to ashaba koji je po Ibn Mesudu bio jeli, ružnog izgleda. Đulebin, jel, evo sam vas pa ga Allah je Allahu poslanik i salam, nikoga nije htio u Medinu. Niko nije voljan. I na kraju Allahu poslanik i salam kaže, otiđi to i to djevojci. I reci da te zaprosio Allahu poslanik i salam za tebe. Allahu poslanik zaprosio za njim. Pa, kada je otac i majka, dvoume se. Spadala, dvoume se. A kada je čerka, jel, iz je sobe, ajkre, čula, a, poslanik ne prosi. kad Allah i njegov poslanik nešto odluči, nema pravo ni vjernih djevica da budu protiv toga. Nema pravo. Znači, ima da se uda. Babu, majko, ima da se uda. On je vrijedan, ima moral, to pri sebi. Nema eure, nema dobro auto. Znaš, vidite, sva dođe, samo on tamo, Zavis se sklonja da vidi ko je auto? I od bosanska revolucionacija ili neka tamo strane, ljudi. A sad ćemo od toga. To pa nije osobina istinski vjernika. A suneta poslanika je slama jedna se daje djevojka, naša čijeka sutra. Onome koji se, s kime si zadovoljš, s kime si zadovoljš njegovim moralom, poštenjem, pravednošću, imanom, vjerom, islamom, a ne da li ima zgradu, da li ima fabriku, firmu i ostalo. To nije islam, to nije vjera, to nije din, to nije bogomojaznost. I zato ćemo vidjeti, jeli, problema, belaja i tako dalje. Tako. Pomozimo se jedan drugom, brate sve Pa to je zemlja, to je skupina, to je zajednica muslimana. To je mora, o kojem smo malo prije govorili. Kazao je Abdullah ibn Mesud, da mu se Allah rečeno smiluje, poznati ashram Allahov poslanika li sunama. Ovi koji slijedite la ilaha illallah. Ovi koji slijedite la ilaha illallah. Zamučenost u džematu je bolja od čistoće u razjedinosti. Ovo je kazao Abdullah ibn Zamučenost u džematu gdje imamo iskušenja, gdje imamo problema, mi smo mnogi muslimani danas kažu, ma neće ja tamo džami, ima onaj kada ide, lopo. Subhanallah. A ne, ne razumije vjeru. Allahu robe ne klanjaš se njemu, klanjaš se gospodaru svih svjetova. Allahu u lešanu. Svi ćemo odgovarati kod Allaha za svoja djela. Za svoja djela. Mala vidi sebe. Ku anfusekum ahlikum nara. Čuvaj sebe. Vije o vjernici, čuvajte sebe i svoje porose od jehenemske vatre. Pa budu han nas od hidjara, čije će gorio biti ljudi, kamenje. Prvo i osnovno je da čuva sebe, a na sebe od jehenemske vatre. Da nas Allah sačuva od jehenemske vatre. Čuva na sebe svoju porodicu od podskretanja, od strahote sudnjeg dana i jehenemske vatre. Abdullah ibn da mu sada smiluje. Anallah. Ono. Je jedan od prvih ili prvi ashab da mu sada smiluje koji je naglas učio Kur'an pred kavom Ritu Laha. On je spasan, Ne <laughs> znamio. ju. Jesmo potekla krv iz njegove lice, ali je učio suru Ar-Rahman. Pa kažu ovi mušici izbezumljeni, šta ovo uči ova? Da bi umljeni nekto. Da bi umljeni abdu. Kad su skontali, da to, kad je ono što govori Muhammed, Pa kad su, kad to, kad su oni, kad je šeta malo, koji su oni počeli onda da se gube? Ne mogu, ne, mogu da spomeni šta je ono Šta je ono lijepo, šta je ono krasno. Kad su oni, kad je šeta prišla, onda su, jeli, nažalost, ustali i udarali Abdullah ibn Mesuda. Jedne večeri kaže Omer, subhanallah, bili smo ja, Ebu Bakr i Allah, jer se nam u sobi Ebu Bakr, vam sam nas Subhanallah, pričali smo o, jeli, o stanju zajednice muslimana, jeli, o, o potrebama muslimana i tako dalje, tako dalje. Pa je Allah, poslanik ili sallam, na kraju ustao i i izašao je u mešćin, jer odmah iz sobe da u ušao je u mešćin, da malo poslanika Pa kada je vidio jednom čošku čovjeka, nekog koji traje na filu, na večer, kasno. I kaže, uči Kur'an. Tako je lijepo učio Kur'an. je da je Rasul Sala Saleme stao i čitalo vrijeme, sve dok nije završio nama, slušao to učaču kada i mi smo, jel, Omer, kada je, kada Omer i u Bekru izišao, svi smo četvorica stajali, kada sam sam stavao i mi stajali. To je sunet, jel, to je slijedjenje poslanika. I kada je subhanala, kada je završio, jel, kada je počeo da dovi, mu dovi. mu poslanik je sada mi tada kazao, traži šta hoćeš, dobit ćeš. Traži samo, bit će ti dati. Allah. Pa kad je završio, kazao Allah, poslanik onaj ko želi da uči Kur'an ispravno, onako kako je objavljen, neka ga uči kao što uči Ibn Amr, to jest Abulaj i Mesud. Pa kada je Omer izotra čim je stvarno, ja sam požurio i mesu da ga obradujem. Da mu kažem, o Abulaj, sve što si sinoć dobio, primjeno ti je. Allah ti krivio. I kada ja sam požurio kad, kad njegovim, njegovoj kući, kada kad tamo evo, Bakr, kada je već ga obavijestio. Kada je Bogom, kad je kad god bi se takmičao s Bakrom, kad je on me pretekao. I to mi trenutka je li pretekao evo, Bakr, da nam sam nakon smilio. Sljedeća stvar, je li koja nažalost, i koju smo malo e, natakli, jeli, malo smo kazali, koja, nažalost, dovodi razjedinjenosti muslimana, jeste neznanje. Musliman ne može biti neznanica. Muslima ne može da ne zna da uči Allahu knjigu. Kur'an. Da ne zna ko je njegov poslanik. To ne može se desiti. U čije srce uđe la ilaha ila Allah. Muhammedu Rasulullah. To mu je uvijek prvo. To mu je uvijek prvo. I kada bi zapostavio svoju porodicu, i svoj jeli metak, i svoje ovo, i svoje ono, njemu je prvo jeli Allah i njegov poslanik Muhammed Sosan, Na prvo mjesto. I blagoli se ovom rodu, Ako ima, a ima, hvala Allah muslimana, koji su stalno i uvijek stavili na prvo mjesto Allaha i njegov poslanika Muhammed sallallahu je ovu vjeru islam. Kad stavimo, brati i sestro, na prvo mjesto vjeru islam, onda se u uspjehu i nadamo se preporodu muslimana u bilo kojim vremenu, bilo kojem vaktu, bilo kojem stanju, mjestu i tako dalje. Kada muslimani budu stavljali druge prioritete, mimo ovog prioriteta osnovnoga, onda se nadamo razjeljenosti, mržnji i tako dalje i tako dalje. I to je tako. I evo vidimo. Mi to vidimo. Kada su bili preći stomaci, kad su bili preći, jeli, ko će šta, kako, da radi, gdje će da sjedi, koju fetelju i tako dalje, vidimo danas šta se dešava, jeli, u masi, u masi nas, ovog društva koji mi živimo nas. Malo ko koga voli i malo ima ljubavi, pažnje, saradnje, dogovora i tako dalje. I zato je neznanje nešto što je strano kod muslimana i muslimana. Prvi ajet je koji Allah Đelešanu objavljuje poslaniku Islamu jeste cijel krat. Uči čitaj. On je nedostatara tvoga koji je stvaran. Uči Allahov poslanik. Allah poslaniku Islamu je bilo teško. Kad mi učimo Allahove govore, kad učimo hadisa, kad čitamo hadisa poslanika Islamu, da li nama neka teško? Da li osjetimo te ajete hadisa na sa nama? Ili čitamo kao i druge neke knjige tamo? Da li osjetimo to? Da li osjetimo važnost kuranskog hadijskih tekstova? Ili tako lako, jel, tako lako prijeđemo? Zato je Allah poslanika sa nam pohvalio znanje. Pa ne samo znanje na dunjalu, kao što ima mnogo, mnogo hadisa Allaho poslanika nama. Jer kao što vidiš ima Bukhari, ko, krene putem znanja, Allah će ono će njemu olakšati tu kademiju. Ali znanje ne samo što na realku će ti pomoći, već i na sudnjeg dana, to jest od časa smrti pa do sudnjeg dana. Kao što prenosi Bubrere, nam sam vas da je kazao Allah poslanik da sam hadis koji vidiš na muslim, kada čovjek umri, prestaju njegova dijela osim u tri stvari. Jer Znači sva njegova dobra djela prestaju, znači ne možeš i činiti, ne, ne radiš, jel tako? I ne možeš imati dobro ako ne radiš. Osim u tri stvari. I hajmo da vidimo sebe, daj da, da ove tri stvari izgradimo, da nakon, i nakon smrti imamo nešto da ide tamo ne nam trebati, treba će nam kabor. I kabor je jedno stanište, berzaha, drugog svijeta. I ta, kada je lao, sam trajanje sadake, to je sadake gdje će muslimani jer imaju koristi od toga. Drugo, znanja koji se drugi ljudi koristi nakon će njegove smrti i dobrog djeteta koji je upućen dobu, Allah je nešanu za njega. Odvojiti dobro hajli djece. Ne, nemaš na velikog imetka, pa da budeš jeli vakif, da uložiš veliki metak, ali moraš uložiti malo. Nekada i na sudnjem danu će biti vrednija marka. Nego od možda tamo neki miliona i milijardi koji se daju, nažalost, na ovom svijetu. Mnogi da bi se samo pohvalili time što daju. A odvojimo svoju vjesu, kao što nam je kazao Allah poslanik Muhammed s.a.v. I na kraju eh, ovog predavanja, Mnogo imamo, jel, mnogo imamo tih stavki e, koji dovode do zilaženja e, porodica, umeta, zajednica, džemata i tako dalje, i tako dalje. Ja sam pokušao da sročim, jel, e, na par tih, jel, stanja ili stvari, jer je to, jel, velika tema. I zadnja stvar, jel, koja je, koju trebamo čuvati te stvari, jeste griješenje doista čim čovjek počne griješiti, čim čovjek zaže, puno, puno ide, doista se tada srca, to je duše ljudske, raz, različu. Jer ne idemo mi u istom smjeru. Džabe ti java ne brada. ti je, jeli, bijenica, ili jedna nije, dole, ovaj, magavica si, ako si tamo neki, neki veliki griječ činio. ćemo se jedan drugog, čuvamo se griješenja. Jer ima Ahmed bilježi, jeli, od Safije, da je kazala, Medinu je pogodio zemljotres za doba Omer i Znači, pogodio je zemljotres. Pa je je tada kazao, o ljudi šta je ovo? O ljudi šta se ovo dešava? Da ste se ovako brzo iskvarili. Ako se ovaj zemljotres vrati, kada doista ću, doista ću vas javno pustiti. Neću da budem u Medinu kraj Omer. Odnosno na znači, Medineđu, da, da ostane na tom mjestu. Koliko danas imamo za Evo, gledamo, u Srbiji, zamislite, veliki zemljotres. I nakon tog zemljotresa, u cijeloj Srbiji preko 60 zemljotresa je bilo. Za jednu večer. I dobro znamo, ovaj zbog čega ih trese gospodar svi svjetova. Zbog što sinovi Adovi čini na ovom zemlji. Zemlja se boji gospodara svih svijeta. I ona se zbog rješenja sinom radu i ona se trese. Zato molim Allaha da ne šamovu, da ne budemo mi uzrašnici, da se zbog nas zemlja trese. Molim Allaha da ne da nas pomogne na ovom putu, na putu istine. Molim gospodara svih svjetova da uputi nas i naše porose na pravi put. Molim Allaha da ne da ovo predavanje bude dokaz za nas i protiv nas. Molim Allaha da rešavamo onoga koji sve čuje, sve zna i koji sve vidi. Molim Allaha da rešavamo da nas pusti, da nas pusti ovo trenutka svoju milost, svoju oprost. Molim Allaha da rešavamo da ovo predavanje bude dokaz i na ovom i na ovom svijetu za nas, a ne protiv nas. Molim Allaha da rešavamo da nam se smiluje i da umremo kao muslimani i da budemo poželjeni kao muslimani i da uđemo kao muslimani u džennet zajedno sa Allahom i poslanikom Muhammedu sallallahu Molimo Allah da sačuva od lošeg društva, od riješenja, od razjedinjenosti. Molim Allah da, nas, da naša srca ujedini na pravom putu. Molimo Allah da učvrsti naše sakove na pravom putu. Molim Allah da našim imanima, našim predvodnicima podari bogobojaznost, podari uputu, podari sklad, ljepotu i da nas oni vode ka dženetu. Molim Allaha da ovo predavanje i ova predavanja koje vi ovdje provodite, da, da alhamdulillah, uljepša još više i da se ova džema poveća, molim Allaha Želešanu da ovo mjesto, Allah Želešanu na ovo mjesto spusti svoju milost i svoju uput. Molim Allaha Želešanu da nas On subhanahu wa ta'ala za, zaštiti od velikih grijeha, prema njemu, prema sebi i prema drugima. Molim Allaha da vas pomogne u kaboru na sudnjem danu i da nas on subhanahu wa ta'ala zaštiti od džahanemske matri. Molim Allaha da na kraju da se napijemo sa izvora Allaha poslanika Muhammeda sallallahu